вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці беларуская мова у часы навукова-тэхнічнай рэвалюцыі ці не спасцігне яе лёс волжскага дыялекту такім эпіграфам правакацыяй пачынаецца ліст да расейскага сябра на Напісаны 30 гадоў таму гэты твор меўся быць прыватным адказам на пашыраны сярод расейцаў стэрэатып несамастойнасці беларускай нацыі. Аўтар пісаў, цытую: Вашым пытаннем узятае пад сумнеў самая істотная рыса майго народу, у якой выражаны дух, індывідуальнасць і, ўрэшце, жыццястойкасць беларусаў. канец цытаты. Аднак пасля прачытання на радыёвабода публікацыі ў эмігранцкай прэсе і выхаду ў лёндане асобнай брашурай з ангельскім пераказам гэты прыватны ліст стаў з'яваю беларускага дысідэнцтва 1970-х гадоў. Апылюючы да гістарычных крыніц і фактаў сучаснасці да лёгікі і густу свайго расійскага сябра, ананімны аўтар на чарговым павароце гісторыі адстойваў права беларусаў на сваю моўную нацыянальную і дзяржаўную асобнасць ад старэйшага брата. І сёння праз 30 гадоў пасля з'яўлення таго дысідэнцкага паслання, напэўна, шмат для каго тыя аргументы на карысць беларусаў прагучаць як адкрыццё. Разам з тым змяніўся свет і цяпер у лісце да расійскага сябра на першае месца выйшлі іншыя акцэнты. Перачытваючы мы раптам убачылі малюнак пачварныя эпохі, у якой і самі жылі, але якой не ўмелі разгледзець і ацаніць з той невялікай адлегласці часу, эпохі 1970-х гадоў, якая зусім мірным нібыта крокам прайшла па Беларусі, пакідаючы аднак пасля сябе наступствы нашмат больш глыбокія, чым нават тая вынішчальная апошняя вайна. гаворка ідзе пра выкараненне нацыі пра гуманітарную неўтронную бомбу што была ўзарваная ў беларусі у часы пятра машэрова калі насельніцтва рэспублікі мусіла застацца але ў ім павінна была быць цалкам знішчана чалавечая і нацыянальная годнасць Для гэтага найперш быў выкарыстаны працэс урбанізацыі. Вёска, галоўная на той час захавальніца нацыянальнай традыцыі і мовы, праз усеагульную маліярацыю была асуджаная на выміранне. І вясковае насельніцтва ў масавым парадку ірванула ў горад. Тым часам у горад прапускалі толькі за пэўную плату, за адрачэнне ад гэтай самай вёскі, ад традыцыі, ад мовы, за здраду. 1970-е гады гэта час тотальнага закрыцця беларускай школы ў гарадах і тотальнага вынішчэння старых гарадскіх кварталаў, каб крый Бог уцікачы з вёскі не знайшлі тут іншыя традыцыі гарадской. Так 10мільённая нацыя была загнаная ў свядомасны тупик. Людзі былі пазбаўленыя ўласныя гісторыі, традыцыйныя духоўнасці і мовы. Прытым дамагацца ўсяго гэтага яны не маглі, бо ў сэрцы іхным было пасеянае ўсведамленне ўласнай здрады. Выглядала так, што гэта яны самі адмовіліся ад сваёй чалавечай нацыянальнай годнасці. А каб святое месца ў душы не пуставала, тагачасныя ідэолягі падсоўвалі ім пратэзныя ўяўленні пра тое, што сапраўдны беларус гэта бальшавік, камуніст, савецкі чалавек і што беларусы тыя самыя расейцы. Гэтак сотні тысяч учорашніх вяскоўцаў, рэнегатаў і здраднікаў ужыўлялі сабе ў грудзі замест выкінутага жывога сэрца, прэстыжны пратэз гарадскога, а насамрэч ніякага бездухоўленага індывідуума, звужаючы свой кругагляд і кола патрэбнасцяў да выхалашчанага спажывецтва. Уся гэтая гісторыя не выклікае сёння нічога апроч шкадавання. Бо камуністамі то яны сталі, а аказалася дарэмна. У горад пераехалі, а гены клічуць іх да зямлі ў прапол адмовы адракліся так настойліва змагаліся са сваім Ч і Р, а першы заезны расеец пазірае на іх з паблажлівай іроніяй і ўжо цяпер ясна ніколі не прыме за сваіх. Таму так і заставацца ім дзецьмі вайны. Не той, калі стралялі і забівалі, а той, калі забіралі душу. Так выглядае малюнак той эпохі, які паўстае з ліста да расейскага сябра, напісанага 30 гадоў таму. Радыё свабода, вострая брама. Помнік беларускай дысідэнцкай літаратуры ліст да расейскага сябра каментуе ягоны аўтар Алексей Каўка. доктар каўка беларускі мысляр гісторык і літаратар які жыве ў москве і быў тым ананімным аўтарам які ажыццявіў тое зусім небяспечнае ў 70-тые гады мерапрыемства напісаў і пусціў у свет ліст да расейскага сябра гэта быў 76 год 76 77 канчатковы рэдакцыя гэтага ліста ліст калі вы памятаць ён з'явіўся як ананімны твор цяпер з адлегласці я ў пэўным сэнсе адчужаюся ад этого тэксту і спакойна часам перачытваеш з пэўным канешне крытыцызмам аднак гэта выплеск выплеск чалавека сваім на самапачуцці дзесьці ушемленага выклік ушемленага беларуса калі не в абарону то прынамсі ўсверджанне свайго нармальнага чалавечага нацыянальнага я у адным словам акрэсліць ролю Алексея Каўкі ва ўсёй гэтай гісторыі, дык яго варта было б назваць палімістам. Беларусь праз усю сваю гісторыю нараджае такіх даказвальнікаў права на ўласнае існаванне. Яшчэ з сярэднявечча мы маем багатую палімічную літаратуру і традыцыю, чым у адрозніваемся ад суседзяў. Верагодна, гэта таму, што мы ніяк не пяройдзем сваю эпоху адраджэння, не станемся, бо у гэтым не зацікаўленыя ані суседзі, ані наша ўласнае начальства, якое імкнецца вынішчаць палемістаў і вынішчае. Але праходзіць час і палемісты нараджаюцца зноў. у рэакцыі з боку на сучаснае становішча беларускае мовы піша аўтар ліста да расійскага сябра заўважная розніца ў поглядах тых што наведваюць бсср украінцаў палякаў чэхаў славакаў балгараў і расейцаў першыя абураюцца з нагоды штучнага стрымлівання другія з нагоды штучнага насаджэння беларускай мовы у бсср конечно, расеец, русский человек. Ён э, ментальна выхаваны стагоддзямі і ў гэтым сэнсе яго ўспрыняцце Беларусіі, беларусаў, як пэўнага працягу ісконні рускай зямлі, едзінага народа, ну, вядомыя стэрэатыпы. Яно як бы закадзіравано не толькі ў свядомасці, у псіхіцы, кожна сярэднестатыстычна рускага чалавека. І ўсё ж такі я не схільны падзяляць вот гэта распаўсюджана даволі сярод нас беларусаў думку невылячальнай тотальнай імперскай непавазельні зразумення нашай беларускай асобнасці я вось прыходжу на пошту Э, у себе там у Москве. Кажу, конверт мне, коли ласка, ну, по-российскому, я думаю. Удокладняю, говорю, ты вам куда? Я говорю, в «Ну, ну, СНГ, я говорю, ну, Минск, говорю, ну, какая за граница, общее государство? Она говорит, какое общее государство? Все равно за границей. И далее залежит от того, как я суразмовца буду поводить и буду там ее информовать, посвящать у свою белорусскую особенность. Ти это гуторка за чаркой, ти это действие там э, на каким науковым семинаре. Музыка калі 100 гадоў гэта была норма те же самыя рускія дык так сёння любы нармальны больш-мен свядомы беларус ён уже не выклікае вот это даясамліванне ён можа выклікаць пярэчанне можа выклікаць незгоду ну до каких пор вы там вас будуць танным газам так сказать подкармлюць а вы не хотите в общий дом і тут зноў уже залежыць того что я адкажу як я зарываю на гэта а наша таких сёння не адзінкі не десяткі добрыя сотні а Так што знікненне гэтага стэеатыпа, прынамсі карэкцыя гэтага стэеатыпу сёння цалкам і выключна ляжыць на нашым беларускім баку. Радыё свабода вострая брама. Помнік беларускай дысідэнцкай літаратуры ліст да расейскага сябра каментуе ягоны аўтар Алексей Каўка. Алексей Каўка прызнаецца, што першым штуршком для напісання ліста да расійскага сябра быў штуршок вонкавы, тое згаданае пытанне пра волжскі дыялект. Але пісаўся ліст ўсё ж такі не столькі да расейца, колькі да беларуса, можа быць да сябе самога. Я не чуваўся нідзе сябе абражаным як беларус, ніколі не ў Маскве, ні ў піцеры, ні ў рассіі, дзе б я не ездзіў. Я за сваю беларускасць і замову у тым ліку там ці паслугоўся здаралася і паслугоўся і цытатак вершы не толькі суджэнне прабацыю зацікаўленасць кампліменты і толькі наязджаючы ў мінск калі апрасіў у кіёску замест вечерняй газеты даць так мне вячэрнюю газету і кіёскар камусіла там гартаць і спаяру ну ты што як ад мужика п'яніцы паўлітру там хаваеш ну так если ніхто не бярот тут са за злостью. А тут колейка уже в киоску за газетами. Ну что он там, что он, наставник белорусской мовы, письменник. Таких прикладов воображальных, этого хамства интеллектуального, до речи, оно досюль не выпетрено тут, это запанелые чужаки не ў геаграфічным сэнсе ренегаты ускормлены на гэтай зямлі вывучаны в гэтых школах гэта жаласны ты во што мяне абражала і я цяпер бачу што не гэтулькі мяне правакаваў той рускі калега сябра колькі вот гэтае балота наша ўласная пухліна гнілая а сярэдзіне 1970-х гадоў з'яўленне ліста да расійскага сябра было сапраўдным выклікам афіцыйнай палітыцы дэнацыяналізацыі беларусі аўтар аргументавана выкрываў гэтую палітыку духоўнай кастрацыі пад сцягам інтэрнацыяналізму і так званую беларускую інтэлігенцыю у масе сваёй бязмоўную і бязвольную і наўмыснае хаванне асноватворных гістарычных фактаў і масавае закрыццё беларускіх школ школ і так званую роўнасць беларускай і расійскай моваў у бсср якую ён параўнаў з роўнасцю чырвонага каптурка і шэрага ваўка знос кварталаў найстарэйшай менскай вуліцы нямігі і бяздумную меліярацыю словом гэта быў выклік які ва ўмовах тотальнага контролю з боку кгб мог скончыцца для аўтара вельмі сумна варта згадаць лёсы іншых аўтараў таго ж мехася кукабакі які за свае падобныя творы атрымаў два дзясяткі гадоў турмаў і вар'ятняў аднак алексею калку у гэтым сэнсе пашанцавала у сам ліст пісаўся без якіх колючы прэтэнзій на грамадскасць што цікава это быў сапраўды ліст прыватны сядзелі мы з рускімі сябрамі можа калегамі размаўлялі так нас успрымаюць ну вы же беларусы те же прыкладна наши родные не хохлы не самасцінікі так по плячу можна так это пахлопаць ну ведалі ўжо мой беларускі ну калі не гонар то нейкую дэманстрацыю сваю беларускасць ну если ты хош языке сваём оставить украдкай вместо владимира писать Владимир, мы не против. Но это же не меняет существа вопроса. Волжский диалект, он был, он исчезает сейчас, техническая революция. Восемь провокаций. Ну и решил засяродиться трошки, написать. Засил в библиотеке. Словом, зрозуметь для себе самого. Наш национальный лёс у его историчным протягу. Написався гэта лист, друкувався на машинце, на закладце одной, три, здаецца, особники. И уручився ему. Перший своим земляком белорусом у лазни пропарились, дал я ему другие. А то, как он мне сказал, перекинул его своему заебу в Минск. Это был 77 год. И позднее в Варшаву не переправился, уже копия с копией. А только это уже я докладно ведаю. У руки Чеслава Сиповича, бископа нашего на Заходе, передал белорус варшавянин Юрка Туронок. Юрка Туронок. згадвае апостальскі візітатар для беларусаў каталікоў замежжа айцец александр нацн это я его перавозіў праз мои руки это ішло могу прызнацца цяпер і мае бліжэйшыя сябры ўвагі. Цікава, што як мы яго выдалі друкам, э, рэакцыі амаль ніякай не было, просто не зумелі важнасці гэтай рэчы абсалютна. Я ўважаў, што это была выдатная рэч напісана ў тым часе. Я жаментацыя добрая цікавая была ўсё. і я вельмі рады, што мы яго выдалі. Была большая рэакцыя шрот ангельцаў, якія цікавіся нацыянальным пытаннем у савецкім саюзе, чым для брусаў, просто не зразумелі важнасці. Я пасля ведаеце напісана па-расейска для іх па-расейску ад уже недрэнна для мне было то зразумела чым па-расійску напісана бы яна была звёна за расейцаў што ж вы робіць як вы носіце да вашых так званых малодшых брата аўтара мы цяпер уже ведаем хто хто аўтарам каўка Москвы ён вельмі добра зрабіў але кажу а просто эміграцыя беларуская шмат чаго недацэньвала тым часе а радыё свабода вострая брама помнік беларускай дысідэнцкай літаратуры ліст да расейскага сябра каментуе ягоны аўтар алексей каука у выдадзены ў Лондоне ліст быў разасланы ва ўсе пасольствы і найбуйнейшыя бібліятэкі свету, у тым ліку ў Маскву і Менск, дзе, натуральна, ён адразу трапіў у закрытыя фонды. Тое, што беларуская эміграцыя недаацаніла важнасць ліста. На маю думку тлумачыцца так. Беларуская сведамасць эмігрантаў шукала фактаў наўпроставага супрацьстаяння русіфікацыі. А тое, што адбывалася ў Беларусі, не было такім вось чорна-белым супрацьстаяннем. Замест дэманстрацыйнай русіфікацыі адбывалася нашмат больш падступная дэнацыяналізацыя. Беларусы ператвараліся не ў расейцаў, а ў нішто. Прычым найчасцей, як мы ўжо казалі, яны ператвараліся свядома, маючы комплекс здрады і рэнегацтва і адкрыта супрацьстаяць гэтаму працэсу было бадай немагчыма. Падступнасць дэнацыяналізацыі патрабавала інтэлектуальнага асэнсавання, пошуку адэкватнага адказу, а не адналінейнага пратэсту. Нацыю нібы ляшча кінулі ў сетку і чым больш яна біла хвастом, тым больш заблытвалася. Гэта разумелі толькі ў інтэлектуальных асяродках эміграцыі, дзе ліст да расейскага сябра быў успрыняты і ацэнены належным чынам. Музыка у тым часе это быў эпізод это быў колас того што крычыць у пустыні разумного чалавека які не быў ворагам расейцаў Ён просто гаварыў да іх разумееце ж наше становішча і што вы робіце вельмі далікатна напісана адостра расейцаў вельмі культурна напісана Божа таму не зрабіў такое ўражанне можа яны хацелі каб была некая лаянка але нам ён зрабіў ўражанне запісаў культурны чалавек беларус якому сэрца балела за лёс свайго народу свае мовы ён звяртаўся да расейцаў як ну суседзі браты блізкі народ кажа зразумееце ж нас дайце на магчымасць тады два пазней 79 уже к тому часу мне собіла апынуцца ў варшаве і ў якасці прадстаўніка союза савецкіх таварыстаў дружбы і культурных сувязей за граніцай адначасна у ранзе саветніка рацыі пасла гэта генеральская пасада і вот это генерал дыпламаты граніцою уключаючы прыёмнік і раптам это быў голас янкі запрудніка і мы перадавалі пісьмо на да расійскага сябры працяг слухаць сказаць што гэта быў шок адчуванне маё было не з лепшых змяшалася і пачуццё нечаканасці і трошкі і сполаху Ну і гэты генерал дыпламаты трохі такі струсіў не струсіў але ішоў я на службу потом думаў калка што рабіць <laughs> Зменены час прынес нам і новыя хвалі дэнацыяналізацыі і новы погляд на старую палеміку. Сённяшняе выгнятанне беларушчыны са школы і сродкаў масавай інфармацыі з публічнай сферы наогул гэта ўжо не палітыка КПБ на чале з пятром Машэравым, а інерцыя той здрады тых учорашніх вяскоўцаў пад кіраўніцтвам такога самага рэнегата правіцеля пасля страшнай вайны 1970х мінула даволі часу каб камусьці сур'ёзна думалася пра рэванш пра тое што станем мы ўсё ж такі калі не расейцамі дык хоць бы не беларусамі такая інерцыя не можа быць доўгай бо прыходзяць новыя пакаленні якія ўжо не нясуць у душы сораму за здраду Затое ў генах сваіх яны зноў, нібы трава праз асфальт выяўляюцца беларусамі і рана ці позна заявяць свае прэтэнзіі на мову, на традыцыю і на ўласную зямлю. Ці стаў бы сёння паліміст Алексей Каўка даказваць расейцам, беларусам і сабе самому права беларусаў быць асобнаю нацыяй? Мабыць не. І вось чаму. Ёсць пытанні, ёсць справы, аб якіх не можа быць гаворкі. Это спрашацца аб тым, ну, калі сонца ўзыдзе, калі яно зайдзе. Альбо калі высохне вада ў чорным ці балтыйскім моры. Пустая гаворка. Все залежыць ад таго, як ты ўспрымаеш і гэта сонца і гэту бязмежную далеш марскую. Супраціўленні адкрыты, свядомае, пасвядомае яно было, яно ёсць і застаецца, і пакуль мы супраціўляемся, кожны на сваім месцы кожны на сваім часе датуль мы жывыя і будем жыць.